Allting går igen ur tidens grums och mögel Dyker upp ett skrämmande fantom Även Grekland hade sina vandrarfögel Fostrade i Sparta och i Rom Ur seklers skuggor, ur årtusens damm Ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram Det är den ökända hästen från Troja nya Moderniserat till femte kolonn Majoren Quisling är en papegoja Som imiterar så gott han har förstånd Vi är synvackra och fredliga pågar Med grekisk rakborste ut i vår hatt Men i ett höjd drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan benen och det är Europa som högljutt hörs höja att makt är rätt har nu fått sin symbol det är den ökända hästen från Troja som alltjämt spelar sin gamla hjälteroll bland de vilda hästar som har galopperat på fru Knios rännarbana är det trojanska hästen som sig minst generar för att lyfta svansen här och där i världsmanegen politikerna som dumma Augustar stå i parad, hurra! Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ur historiens stall I ryttarvagnen säg statsmännen oja En del har socker i fickorna ifall Att hästen skulle vara möjlig att tämja Det är en högst neutral politik Vi svenskar umgås med kraken i sämja han går numera i reguljär trafik I vissa tidningar säger man noja På rätt vi håller, men helst på rätt häst Och för den ökända hästen på Troja Stå odds i dessa dagar onekligen bäst Karl Gerhard, den satiriska revyns mästare, skriver till sin revy Gullregn det här året om tyskarnas trollerikonster, om den ökända hästen från Troja och ironiserar bland annat över Vidkun Quisling. Kupletten anmäls till regeringen och stoppas.